Բարև սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա մայիսի 24-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, ինչպես ամեն հանդիպմանը այսօր էլ մեր եթերում ձեզ հետ ակրկրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք նաև հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ սիրելի մայրիկներ, շարունակեք ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրել մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Նախադպրոցական տարիքը կարևորագույն շրջան է անձի կայացման եւ բնականոն զարգացման համար, որը մեծապես կախված է երեխայի շրջապատող միջավայրից։ Ընտանիքից բացի նախադպրոցականի անձի զարգացման մյուս կարևոր միջավայրն է նախակրթարանը։ Այստեղ անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի հոգեբանական կավարժական մտնոլորտ, որում կխաթանվեն եւ կզարգանան նախադպրոցականի դեռևս նոր ձեռք բերած անձնային նորագույնացությունները, ինքնորոյնություն, անձի ինտեգրված եւ ամբողջական կեցություն եւ այլն։ Սրանք պիտի հիմք հանդիսանան երեխայի եսի հետագա ամրացմանն ու կայունացմանը։ Նախադպրոցական տարիքն ընդգրկում է 6-ից 7 տարեկան հասակը, այն բաժանվում է 3 փուլի՝ վաղ, միջին, ավագ, նախադպրոցական տարիք։ Վաղ նախադպրոցական տարիքից մինչև ավագ նախադպրոցական տարիք էական զարգացում է ապրում մտածողությունը։ Խոսքի զարգացմանը զուգընթաց այլ մարդկանց հետ երկխոսության զարգացման արդյունքում մտածողությունը անցնում է դեպի կոնկրետ գործառնությունների մակարդակ։ Մեծերի շփման process-ում աստիճանաբար զարգանում է երեխայի խոսքը, նա սկսում է տիրապետել ցավալուն խոսքին, կարողանում է արտահայտել իր զգացմունքներն ու պահանջները։ 4-ից 6 տարեկան երեխաները գործելով առարկաների հետ ցանկանում են իմանալ նրա կառուցվածքը, նշանակությունը, օգտագործման ձևը եւ այլն։ 5-ից 6 տարեկանում շատանում են հարցերը երեխաների մոտ, որը մեծահասակների հետ շփման ձև է։ Այս տարիքում երեխայի մոտ զարգանում է նկարչական, երաժշտական հնարավորությունը եւ ընդհանրապես ստեղծագործական միտքը։ Նախադպրոցական տարիքի վերջում դեպքում երեխային անհրաժեշտ է նախապատրաստել ուսուցմանը դպրոցում։ Դպրոցում սովորելու համար երեխայից պահանջվում է մտավոր, հուզական եւ սոցիալական զարգացվածության որոշակի մակարդակ։ Երեխան պետք է կարողանա խոսել, մտածել, արտահայտել իր մտքերն ու զգացմունքները, ունենա որոշակի բառապաշար, կարողանա կատարել տարական տրամաբանական մտահանգումներ։ Նախադպրոցական տարիքում երեխան սկսում է պարտականություն ձեռք բերել։ Սա այն տարիքն է, երբ երեխան աստիճանաբար փորձում է դրսևորել սեփական եսը եւ ինքնուրույն դառնալ։ Նա սկսում է դուրս գալ ծնողների վերահսկողությունից։ Այս տարիքում երեխան մտնելով նոր սոցիալական միջավայր, մանկապարտեզ նոր տեսակի հարաբերությունների փորձ է ձեռք բերում։ Նոր փորձի ու գիտելիքների ձեռքբերմանը մեծապես նպաստում է երեխայի խաղը։ Երեխաները սկսում են խաղալ դերասյուժետային խաղեր, որոնցում ստանձնում են այլ հաճախ մեծահասակների դերեր, օրինակ տունտունիկ, բժիշկ-բժիշկ եւ այլն։ Այս խաղերի միջոցով երեխաները կարծես ծանոթանում են մեծերի աշխարհին, սովորում են այլ մարդկանց տեսանկյունից նայել տարբեր իրավիճակների, փորձարկում են վարքի տարբեր ձևեր եւ այլն։ Նախադպրոցական տարիքը համապատասխանում է երեխաների 3-ից 5 կամ 6 տարեկանին։ Շատ երեխաներ այս տարիքում հաճախում են մանկապարտեզ, որը իրենց համար մի նոր մոլորակ է եւ որտեղ իրենք մեծ բացահայտումներ են անում։ Պատահական չէ, որ երեխաները հենց այս տարիքում են մանկապարտեզ գնում։ Բանն այն է, որ 3 3 տարեկանից երեխաները դառնում են ավելի ինքնուրույն, սովորում են որոշ ժամանակ հեռու լինել մայրիկից, հասակակիցների հետ շփման եւ նոր փոփոխությունների պահանջ են ունենում։ Օրերս մասնակցեցի հաղթական մայիս միջոցառումների շրջանակներում կայացած հանդեսներից մեկին Ստեփանակերտի Ավետիկ Իսակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցում։ Նախապատրաստական խմբի ցաներն էին կազմակերպել գրական երաժշտական հանդեսը։ Սիրելուն կնդիրներ, այժմ ներկացնենք հատված միջոցառումից։ Ողջ մեծի փոքրի ողջույն ասենք ողջ աշխարի թող որ չգրի չար կյանքում թող որ բարի հաղթանակի ողջույն ես հայրենիքի պաշտպաներ սպաներ սիրելի զիվոներ եւ մեր հանդեսի պատվերի հյուրեր Երբ գեղեցիկ վարում հավաքվում են հրաշալի փոքրիկներ, երկում պարում եւ ուրախանում են, ապա այդ միջոցառումը վերածվում է գեղեցիկ տոնի։ Մեր այսօրվա միջոցառումը շնորհակալ այն տոնական է եւ նվիրված եմ այս տոնին։ Մենք փոքրով հավաքվել ենք ու եկել ենք դες աչի, եկել ենք մեր երկու պարով շնորհավորել մեր բոլորին կանանչ նախ տոնի Մենք եկել ենք փուչիկներ կանան այս տոն օրով։ Մեծ հաղթանակի 71 ամյակի ողջույն են քաղում մեր մեծ բանակի։ Ուզում ենք սրտանց մեր խոսքը գենք, բոլոր բոլորի տոնը շնորհավոր է։ Տոն հաղթանակի, տոն փառքի ու պատվի, տոն կյանքի, հույսի ու ապագայի։ Այսօր հավաքվել ենք այս լուսաշող դալիճում, մեր շնորհակալ մզկի պաշտպաներին, մեր խաղաղորերի համար իրենց կյանքը շխնայած մարդիկներին հավերժացնելով նրանց փառքը։ Հանդիսավոր այս օրը բոլորիս համար պանծալի է։ Սա մայիսի Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ անցնենք հյուրասրա եւ ներկայացնենք օրվա հյուրին։ Զրույցը Ստեփանակերտի Ավետի Կիսակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցի նախապատրաստական բաժանմունքի վարիչ Ալինա Ղահարմանյանի հետ է։ Շնորհակալություն զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Նախ մեր առաջին հարցը՝ որքանով է անհրաժեշտ երեխաների համար նման միջոցառումների կազմակերպումը։ Նման միջոցառումների կազմակերպումը իհարկե անհրաժեշտ է մեր երեխաների համար, քանի որ հայ ազգը դեռ վաղ մանկության տարիքից է դաստիարակվում, այո, հայրենասիրական ոգով։ Իհարկե, այս տարիքում երեխաները գիտակցում են ինչ է հայրենիք ասվածը։ Իհարկե գիտակցում են, քանի որ մեր երեխաների եւ ծնողներն են հայրենիքի պաշտպաններ եւ ամբողջ օրը նրանց հետ խոսում է հայրենիքի պաշտպանության մասին, թե դպրոցում, թե տանը։ Տղաների մեջ կան այնպիսիներ, ովքեր կուզենային ապագայում դառնալ զինվորական։ Իհարկե կան այդպիսի տղաներ, մենք տեսնում ենք, որ այս օրերին կան երեխաներ, որոնք հիմնականում խաղում են ատղճանակներով, ավտոմատներով եւ նրանց մեջ ձևավորված է հայրենասիրական ոգի։ Նմանատիպ միջոցառումներ տարվա մեջ հաջախակի կազմակերպում։ Մեր դպրոցում ունենք 6 նախապատրաստական խումբ յուրաքանչյուր խմբում կազմակերպվում են նման միջոցառումներ եւ հաճախակի են կազմակերպվում այո Հայրենասիրական դասեր անց եք կացնում երեխաների հետ։ Սեպտեմբերին անց են կացրել հայրենասիրական դասեր նվիրված մեր հանրապետության անկախության օրվան, անց են կացրել նաև հունվարին, փետրվարին, փետրվարի 23-ի կապակցությամբ եւ մայիսում անց են կացվել այդպիսի հայրենասիրական դասեր։ Հեշտ է արդյոք աշխատել այս տարիքի երեխաների հետ, որքանով է հեշտ եւ որքանով դժվար ընկալել նրանց աշխարհը։ Իհարկե կա եւ դժվարություն եւ հեշտ է աշխատել այս երեխաների հետ, նրանց հոգին դեռևս մանկական հոգի է, պետք է ընկալել նրանց հոգին եւ աշխատել նրանց հետ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Կրկին անդրադառնանք Ստեփանագերտի Ավետի Կիսակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցում կայացած միջոցառմանը եւ լսենք երեխաներին։ դարձան երհատոն, հայ ժողովրդից երի դարձան, մայիսի ինը տոնը եվակի օրը պանցարի մեր հաղթանակի, ազատակման օրը շուշուի և օրը ծննդյան մեր բանակի։ Մայիսի ինը մենք միտքը հիշենք ու ամեն տարի մենք այն կնուշենք, տոն հաղթական ու տոն պատմական, տոն ողբայլում է ամբողջ աշխարհը։ Դու փոքրիկ ես մեր ու քոմիբու քարի մեջ քանի բացուկ ու կատար քանի ավվալիզավակ քանի լեգենդար հերոս Ղարաբաղ մեր Ղարաբաղ իմ Ղարաբաղ իմ հայնիկ աշխարհի չափ սիրում են քեզ թեև փոքրիկ շատ եմ փոքրիկ բայց արդեն շատ բան գիտեմ ես գիտեմ որ միշտ դար ու դար է ճշնամին քեզ շատ է նեղը Բերեք ես մահու ավեր զավակներից քեզնից խլեմ։ Հայրենիք մեր մայարցախ, պարծանքներ դու ողջայության, մենք ես ավերջ կպաշպանենք, որպես մենք ուշտայ ապրենք։ Որքան փորձել ես կեզ ոչ ցել այնքան հառնել ես սուրեղ հացը, որքան արնել են այնքան ծանքել աստծուն տնայավ ներկա։ Հայրենի, երկրի հայրենի, հավատում եմ քեզ, վկա է աստված, որ դու դեռ հպարտ կքալես, դարել, քալի դեռ կապրեն աշխարում հայր։ Մանկության մոլորակն է եթերում սիրելի մայրիկներ կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու։ Թողարկումը շարունակում ենք օգտակար խորհուրդներով։ Բժիշկները խորհուրդ չեն տալիս աղլցնել փոքրիկների սննդի մեջ։ Ծնողները մանկական սնունդն ավելի համեղ չեն դարձնում, երբ դրան աղ են ավելացնում սակայն նրանք որոշակիորեն վնաս են հասցնում երեխաների առողջությանը, պնդում են բժիշկները։ Շատ հայրիկներ եւ մայրիկներ առանց մտածելու աղենավելացնում ամենափոքրերի սննդի մեջ, որ เป զի ուժեղացնեն հաճելի համը։ Նրանք նույնիսկ չեն հասկանում, որ դրանով անուղելի վնաս են հասցնում մանկական առողջությանն ընդհանուր առմամբ եւ երեխայի մարսողական համակարգին մասնավորապես։ Աղը կարևոր միներալ է, որը բնական եղանակով առկա է տարբեր մրգերում, բանջարեղեներում եւ կաթում։ Չնայած օրգանիզմին դրա անհրաժեշտությանը աղավելցուկը վնաս վնասակար ազդեցություն է ունենում մանկական առողջության վրա։ Ավելի փոքր տարիքի երեխաները չպետք է աղի լրացուցիչ քանակություն ստանան։ Իրենց անհրաժեշտ աղի մակարդակը նրանք առանց այն էլ ստանում են այդ հանգանյութի բնական աղբյուրների հաշվին։ Ամենափոքր երեխաները շատ զգայուն են աղի հանդեպ։ Երբ մենք այն ավելացնում ենք սննդին, մեծացնում ենք երեխայի մոտ շատ տարիներ անց բարձր զարգերական ճնշման եւ սրտի հիվանդությունների զարգացման ռիսկը։ Բացի այդ, երեխաների երիկամները սովորաբար չափազանց զգայուն են։ Աղը հանդիսանում է մնացորդային մթերք, որը օրգանիզմից դուրս է բերում խմբերում երիկամների միջոցով։ Մանկական ուտելիքներում աղ լցնելով մենք դրանով աճեցնում ենք օրգանիզմում աղի ընդհանուր քանակությունը, ինչի հետևանքով երիկամների վրա ծանրաբեռնվածությունն աճում է։ Իսկ այդ ճնշումը կարող է վնասացնել տվյալ օրգանին։ Երեխաներին չի կարելի մեծահասակների սննդամթերք տալ, որովհետև դրանք աղի ավելորդ քանակություն են պարունակում։ Ահա թե ինչու այնքան կարևոր է զուտ մանկական սնունդ ընտրելը։ Երեխայի կերակրեք թարմ, չվերամշակված մրգերով եւ բանջարեղենով։ Զերծ մնացեք պահածոներից, որոնք եւս աղի իրավելցուկ են պարունակում։ Այդ հանքանյութի մեծ քանակություն կա նաև կովի կաթում, բայց դա աղի բնական աղբյուր է, որն օգտակար է մանկական առողջության համար։ Երբ եւ ինչ հերթականությամբ են ծկկթում երեխայի ատամները։ Շատ երեխաների մոտ արդեն 3-ից 4 ամսական հասակում այտուցվում են լնդերը, ուժեղանում է թքահոսքը, նրանք ձերքն ընկած ամեն ինչ դեպի բերանն են տանում։ Երեխան կարող է դառնալ նաեւ անհանգիստ կամ ակորություն անել։ Սրանք ատամների ծկկթելու առաջին նախանշաններն են, բայց բուն ատամ հանելու դեռ շատ ժամանակ կա։ Ատամնաբույժերը եւ մանկաբույժները պնդում են, որ երեխայի կատնատամները պետք է ծկկթեն կոնկրետ ժամանակին եւ հստակ հերթականությամբ։ Առաջինը ծկկթում են ներքևի դիմացի երկու հիմնական ատամները։ Որոշ երեխաների մոտ միաժամանակ, որոշների մոտ էլ ժամանակային զգալի տարբերությամբ։ Այս ատամների դուրս գալու համար օպտիմալ հասակ է համարվում 6-ից 9 ամսականը։ Դրան հաջորդում է վերևի ատամները, որոնք որպես կանոն ցկտում են 7-ից 10 ամսականում։ Հաջորդաբար ցկտում են վերևի եւ ներքևի դիմային մյուս կատնատամները հետո արդեն ըստ հերթականության դուրս է գալիս վերևի առաջին արմատավոր ատամները, ներքևի արմատավորները, վերևի կտրիչները, ներքևի կտրիչները, ներքևի երկրորդ սեղան ատամները եւ վերևի երկրորդ սեղան ատամները։ Եթե երեխայի ատամները մի քանի ամսով ուշ են ցկտում, օրինակ փոքրիկն արդեն 10 ամսական է, բայց դեռ ատամների դուրս գալու որևէ նախանշան չկա, հարկավոր է բժշկի դիմել։ Հնարավոր է, որ երեխայի մոտ ռախիտ կամ այլ պաթոլոգիա կա, որը բժշկական միջամտության կարիք ունի։ Մտահոգիչ է նաեւ դեպքը, երբ ատամները մայրերը սովորականից շուտ են աճում։ Որոշ մայրիկներ անգամ գլուխ են գովում, որ երեխան արդեն 3-ից 4 ամսական հասակում ատամ է հանել, սակայն ժամանակից շուտ դուրս եկած ատամները փխրուն են ու շուտ կմաշվեն կոշ սննդի անցնելուց հետո։ Երբեմն ատամներից գտելու գործընթացն ուղեկցվում է երեխայի քնի խանգարումով, բորլուցությամբ, սննդից հրաժարումով, մարմնի ջերմաստիճանի մի փոքր բարձրացումով։ Թույլ իմունիտետ ունեցող երեխաների մոտ այս փուլում ակտիվանում է հարբուխային հիվանդությունները։ Ինչու չի կարելի բղավեր երեխայի վրա։ Երեխայի վրա հաճախ բղավելը կարող է հանգեցնել ամենալուրջ հետևանքների, որոնք կարող են անդրադառնալ նաև ֆիզիկական վիճակի վրա եւ նույնիսկ հանգեցնել ճարպակալման։ Կոպտությունը դաստիարակության գործընթացում հանգեցնում է ֆիզիկական, առողջական խնդիրների եւ կարեւոր չէ արդյոք երկրորդ ծնողը ձգտում է փոխհատուցել առաջինի ագրեսիան։ Հետազոտական խումբը փորձ է կատարել, որին մասնակցել են 12 տարեկան 451 դրահաս եւ նրանց ծնողները։ Գիտնականներն ընտանիքներին հետևել են մի քանի տարի, մինչեւ փորձի մասնակից երեխաների 20 20 տարեկան դառնալը։ Միաժամանակ ծնողներից յուրաքանչյուրին գնահատական է տրվել կոպտության վարկանիշով, որը մասնավորապես հաշվի առել ֆիզիկական ագրեսիան, արգելքները, որևէ գործնեության հարկադրանքը, եսասիրությունը կամ երեխայի վրա ձայնը բարձրացնելը։ Փորձի ավարտին երեխաները ֆիզիկական վիճակի հետազոտություն են անցել։ Կոշ դաստիարակությունը ստեղծում է քրոնիկ ստրեսային միջավայր երեխաների համար, իսկ այդ ապրումների հետևանքները կարող են իհայտ գալ նաև մեծ տարիքում։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գիտնականների հայտնաբերել վերաբերած բացասական հետևանքների թվում են քրոնիկ հորմոնալ բռնկումները, բորբոքային գործընթացները, սրտանոթային ակտիվության նվազումը։ Ուղիղ եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն այսօր մայիսի 24-ն է օրը 3 շաբթի տեղական ժամանակով 17:22 րոպե։ Գիտնականները ողջել են հոր եւ մանկան շփման առանձնատկություններն ըստ տարիքի։ Երեխա է դաստիարակության գործում հոր կարևոր դերի մասին հաճախ է նշվում, սակայն չի հստակեցվում, թե տղամարդուց ինչ քայլեր են ակնկալվում։ Ամեն ինչ սկսվում է հղիությունից։ Ձեր ապագա փոքրիկի հետ շփումը ցանկալի է սկսել դեռ հղիության փուլից, երբ փոքրիկը մայրիկի փորիկում է։ Հղիության 6-ից 7-րդ ամսում փոքրիկն արդեն ընկալում է շրջակա միջավայրի ձայները եւ նրա համար ավելի շատ լսելի է տղամարդկային ձայնը։ Ոստի մի կողմ վանեք միտքը, որ փորի հետ խոսելը ծիծաղելի է թվում, խոսեք փոքրիկի հետ։ երբ փոքրիկն արդեն ծնվել է։ Փոքրիկի լույս աշխարհ գալուց հետո ընտանիքում գրեթե ամեն ինչ փոխվում է։ Փոքրիկի խնամքը մայրիկից շատ ժամանակ է պահանջում, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ մայրիկին հարկավոր է նաև ժամանակ առ ժամանակ զբաղվել իրենով։ Հենց այդ պահին օգնության եք հասնում դուք, գրկում եք փոքրիկին եւ խոսում նրա հետ։ Շատ հայրիկներ վախենում են գրկել փոքրիկներին։ Նման պարագայում խնդրեք ձեր կնոջը կիսել ձեր հետ իր հմտությունները։ Շուտով կհասկանաք, որ վախենալով ոչինչ չկա եւ դուք էլ կարող եք գրկել ու սիրել փոքրիկին առանց նրան վնասելու։ Փոքրիկն արդեն 1-ից 3 տարեկան է։ Այս տարիքում ավելի դժվար է խոսել երեխայի հետ, քանի որ նրա խոսքը դեռևս գտնվում է զարգացման փուլում եւ այնքան էլ հստակ չէ։ Այնուամենայնիվ խոսեք նրա հետ, որքան շատ խոսեք, այնքան շատ կզարգանա խոսքը։ Փոքրիկների ժամանցն հայրիկների հետ բոլորովին այլ է, քան մայրիկների հետ։ Հայրիկները երեխաներին նստեցնում են վզին, մեկ օդ բարձրացնում, մեկցած իջեցնում։ Ինքնաթիռ ինքնաթիռ են խաղում ու այդպես շարունակ։ Նման շփումը փոքրիկի հետ շատ կարեւոր է, քանի որ նա այդպես սովորում է է զարգացնել տարբեր տիպի հարաբերություններ։ Երեխան բացի մորից պետք է շփվի հոր, տատիկի, պապիկի եւ այլ անձանց հետ։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի նոր հարաբերությունների, որոնք էլ իրենց հերթին ապագայում կօգնեն նրան այլ երեխաների, ուսուցիչների եւ շրջապատող անձանց հետ մտերմանալու։ Շատ կարևոր է երեխային պատմել նաև ձեր գործերի ու պարտականությունների մասին։ Դա կօգնի փոքրիկին հասկանալ, որ ընտանիքից այն կողմ մեծ աշխարհն է, որտեղ բոլորն ունեն պարտականություններ։ Գիտնականները երեխաների զարգացման վրա երաշտության ազդեցության մասին։ Եթե երեխաները վաղ տարիքում երաշտություն են լսում, ապա նրանք ավելի լավ են ընկալում խոսքի ռիթմը։ Այդպիսի եզրակացության են հանգել շվեդ գիտնականները։ Նրանք ուսումնասիրել են 20 երեխաներից կազմված երկու խմբի ուղեղների ակտիվությունը տարբեր իրադրություններում։ Առաջին խմբի երեխաների համար ծնողները մշտապես երաշտություն են միացրել, իսկ երկրորդի համար չեն միացրել, որոնք խաղացել են լուր եւ լրության մեջ։ Պարզվել է այն երեխաները, ովքեր խաղացել են երաժշտության ներքո, ավելի արագ են նույնականացնել մեծահասակների ձայների հնչյունները։ Գիտնականների կարծիքով երաժշտությունը նպաստում է երեխային ավելի վաղ մտավոր զարգացմանը եւ կարեւոր դեր է խաղում նրա իմացական զարգացման մեջ։ Մասնագետները ծնողներին խորհուրդ են տալիս վաղ մանկությունից երեխաների համար երաժշտություն միացնել։ Սիրելի մայրիկներ, գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ ցեխը օգնում է խուսափել սարսափելի հիվանդությունից։ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի եւ Հարվարդի համալսարանների մասնագետները մի շարք հետազոտություններից հետո եկել են համաձայնության այն հարցում, որ կյանքի սկզնական փուլում հողի հետ շփումը նպաստում է իմունիտետի ամրացմանը, կանխելով աուտոիմունային բնույթի հիվանդությունները։ Հետազոտողներն ուսումնասիրել են 222 երեխայի աղիների միկրոֆլորան, որոնց կեսը ապրել է գյուղական վայրում, մյուս կեսը քաղաքային։ Նրանք բարձել են, որ ստերիլ միջավայրում մարդու օրգանիզմը թուլանում է եւ հակվում է հիվանդանալուն։ Մի միաժամանակ ցեխը փոքրիկների մոտ ակտիվացնում է միկրոօրգանիզմների նկատմամբ դիմադրողականությունը, հատկապես ուժեղ առողջություն են ունեցել անասնապահական ֆերմաներում մեծացած երեխաները։ Իսկ այս մասին գիտենք բոլորս, որ հերոստացույցը սենյակում խանգարում է երեխային քնել։ Ամերիկացի գիտնականները պնդում են, որ հերոստացույցի մոտ անցկացրած ամեն մի ժամը կրճատում է երեխայի քնի տևողությունը 7 րոպեով։ Նրանք նաև հայտնաբերել են, որ սենյակում հերոստացույցի արկայության դեպքում տղաներն աղջիկներից ավելի քիչ են քնում։ Հարվարդյան դպրոցի հետազոտողները հետևել են 6 ամսականից մինչև 8 տարեկան ավելի քան 1800 երեխայի։ Նրանք հաստատել են, որ այն երեխաները, որոնց սենյակում հերոստացույց կա, հասակակիցների մյուսներից ավելի քիչ են քնում։ Սա առաջին խոշոր հետազոտությունն է, որն ուսումնասիրել է ննջասենյակում հերոստացույցի արկայության ազդեցությունը քնի վրա։ Հետազոտողները պնդում են, որ քնի բնականոն ռիթմի խանգարումը կարող է ազդել ինչպես ֆիզիկական առողջության, այնպես էլ մտավոր ունակությունների վրա։ Սիրելի երեխաներ, բարձր դրամատրության մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է թերում այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից Ձ եւ Ձ տառերը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզուներ, բարեր են ստեղծում անսպար և կոչվում են տար, ամեն տար իր տունն ջերում այ բուբենի յուր գնա բոլորի տուն եւ դարձի մի տուն Քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բազում Այ բուբեն է հայկական քո հայոց լեզուն Շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս Այ բուբենը հայկական է իմանաս, այ բուբենը հայկական, պետք է իմանաս։ Ձյան ջեր մահ պացիլ զմրանըց, ածանը եւ ամեղ հասած ծիրանը ծծարով են այս բարերը իմացիր ծաղիկները ու ծափերը աշխարի բոլոր ծովերը ծծարով են դու երբեք մի մոռացիր Ավերի ածած ծվերը կենցանու փոքրիկ ծակերը ձիքե եւ ամուրեզը տարը ձգված բայց հիշիր նաև ծտարը, ծտարով էր ծիկն ու ծարը, ծտարով է և ծերուկը ծերացած։ Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ Եղեք աշխույժ, զբաղվելով տարբեր խաղերով եւ մեկ-մեկ էլ վազեք, քանզի վազքը լավացնում է մտավորունակությունները ու թարմացնում ուղեղը։ ու Ոմանք հավաստիացնում են, որ վասկից հետո իրենց ինքնազգացողությունն ու տրամադրությունը լավանում է, ուղեղը թարմանում ու մտածելը հեշտանում։ Հիմա գիտնականները հաստատել են, որ 30-ից 40 րոպե աերոբիկ վարժություններն իրոք օգտակար են։ Այդ վարժությունները նպաստում են նոր նեյրոններից մունդին, լավացնում արյան շրջանառությունն ու ուղեղի այն մասերի աշխատանքը, որոնք պատասխանատու են ուսման համար։ Եթե դուք այնպես եք մարզվում, որ սկսում եք քրտնել, այսինքն մոտորապես 30-ից 40 րոպե, ձեզ մոտ ուղեղի նոր բջիջներ են ծնվում։ Մի շարք հետազոտ հետազոտությունները նույնպես ցույց են տվել, որ վազքի ու այլ աերոբիկ վարժությունների ժամանակ լավանում է ուղեղի ֆրոնտալ գոտու արյան շրջանառությունը։ Իսկ այդ գոտին պատասխանատու է բարձ գիտակցության, ծրագրելու ունակության, ուշադրության եւ կենտրոնացման համար։ Եվ այսպես գիտնականների խոսքով վազքն ու աերոբիկ վարժությունները ոչ միայն օգնում են ավելի հստակ մտածելու արդյունավետ աշխատել, այլև հաղթարել բացասական զգացմունքները։ Նկարելն օգնում է բարելավել հիշողությունը։ Շատ մարդիկ բողոքում են վատ հիշողություն ունենալուց։ Վաթերլոյ համասարանի մասնագետները խորհուրդ են տալիս դեղահաբեր ընդունելու փոխարեն նկարել այն, ինչը պետք է հիշել։ Նոր հետազոտությանը մասնակցել են ուսանող կամավորականներ, որոնք ստացել են པարզ բարերից բաղկացած ցուցակ, ինչպիսին որ խնձորն է։ Նրանք պետք է 40 վայրկյանի ընթացքում գրեին մի քանի բառ կամ նկարեին այն նկարը, որը կօգնի իրենց հիշել։ Փորձի վերջում երիտասարդներին խնդրել են ազատ կարգով հիշել հնարավորին 9-ը շատ բառեր։ Գիտնականները ողրել են, որ կամավորները հիշել են ավելի շատ բառեր, որոնց վերաբերյալ նկարներ են նկարել հայմատած այդ բառերը գրելու հետ։ Ըստ ամենայնի նկարչությունն ավելի խոր հետք է թողնում հիշողության մեջ, քանի որ խթանում ու միավորում է վիզուալ, շարժիչ ու իմաստաբանական տեղեկատվությունը։ Երեխաների համար 7 ամենալավ եւ ամենավատ ըմպելիքները։ Երեխաներն անընդհատ ինչ-որ բանով զբաղված են եւ հաճախ մոռանում են ջուր խմել, որն այնքան անհրաժեշտ է օրգանիզմին։ Ոմանք ցարավ զգալով հյութեր եւ գազավորված ըմպելիքներ են խմում, որոնք շատ շաքար եւ հարյուրավոր կալորիաներ են պարունակում։ Դրանցում հաճախ կոֆեին է պարունակվում։ Դետոլոգները պնդում են, որ երեխայի օգտագործած ըմպելիքներն ազդում են նրա սննդակարգի կալորիականության եւ նրա առողջության ու քաշի վրա։ Դետոլոգը մի քանի լավ ըմպելիք է նշել, որոնք երեխաներին կարելի է եւ անհրաժեշտ է խմել, եւ մի քանի վատ ըմպելիք, որոնց դրանցից ավելի լավ է խուսափել։ Երեխաների համար օգտակար ըմպելիքներ։ Ջուր Ամենասովորական ջուրն ամենալավ ըմպելիքն է, որը խոնավեցնում է օրգանիզմը եւ օգնում է պայքարել ծարավի դեմ։ Ջրում ոչ կալորիաներ կան, ոչ շաքար, ոչ ջարդ։ Կաթ Կաթը դիետոլոգի խոսքով յուրաքանչյուր երեխայի սննդակարգի կարևոր մասն է։ Կաթը հարուստ է սպիտակուցներով, D վիտամիններով եւ կալցիումով։ Օրական երեխաներին խորհուրդ է տալիս մոտ 450-ից 680 գրամ կովի կաթ խմել։ Կամ էլ եթե երեխան ինչ որ պատճառով չի կարող խմել դա, սոյայի, կոկոսի կամ նշի կաթ։ երեխաների համար վտանգավոր ըմպելիքներ՝ հոտավետ, կաթ, տարբեր հոտավետիչներով կատնային ըմպելիքները շատ-շատ են պարունակում եւ ավելորտ կալորիաներ, որոնք երեխային բոլորովին պետք չեն։ Մրգային ըմպելիքներ, լիմոնադները, հյութերը եւ այլ ըմպելիքները եւս շատ շաքար են պարունակում եւ չնայած նման հյութերի փաթեթավորման վրա հաճախ գրում են, թե դրանք C վիտամին են պարունակում, չարժե հավատալ դրանց, խորհուրդ է տալիս դիետոլոգը։ Եթե երեխան թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն ուտի, նրա օրգանիզմը կստանա իրեն անհրաժեշտ բոլոր վիտամինները։ Գազավորված ըմպելիքներ։ Գազավորված ըմպելիքներում օգտակար ոչինչ չկա։ Դրանք ընդամենը վնասում են ատամներին, նպաստում են երկրորդ տեսակի դիաբետի առաջացմանը եւ ավելորդ քաշի կուտակմանը։ Բացի այդ, դրանցում կոֆեին է պարունակվում, որից երեխաների համար ավելի լավ կլինի խուսափել։ Ըմպելիք, որը չի կարելի չարաշահել թարմ քանվացյութ էր։ Բնական մրգերից քանվացյութերը կարող են ինչ-որ չափով օգտակար լինել, սակայն օրական երեխային խորհուրդ չի տրվում նման հյութից 170 գրամից ավելի խմել, զգուշացնում է դիետոլոգը։ Սիրելի փոքրիկներ եւ մայրիկներ, ինչ բարի գիշեր մաղթել է ես ձեզ համար կկարդամ Հովանես Թումանյանի Չախչախ թակավոր հեքիաթը։ Լինում է, չի լինում մի աղքատ ջաղացban։ Մի պատրված քուրքակին, մի արերոտ փոստալ գլխին, ապրելիս է լինում գետի ափին, իր կիսավեր ջաղացում։ Ունենում է մի մոխրոտ բաղաճ ու մի կտոր պանիր։ Մի օր գնում է, որ ջաղացի ջուրը թողնի, գալիս է տեսնում պանիրը չկա։ Մին էլ գնում է ջուրը կապի, գալիս է տեսնում բաղարջը չկա։ Էսով կլինի, ով չի լինի։ Մտածում է, մտածում ու ջաղացի շեմքում թակարդ է լարում։ Առավոտը վեր է կենում, տեսնում մի աղվես է ընկել մեջը։ Հա, գողանիցված, դու ես կերել իմ պանիրն ու բաղարջը։ Հա, կաց հիմա ես քեզ պանիր ցույց տամ։ Ասում է ջաղացpanն ու լինգը վերցնում է, որ աղվեսին սպանի։ Աղվեսը աղաչանք բաղատանքյանում։ Ինձ մի սպանիր, ասում է, մի կտոր պանիրն ինչ է, որ դրա համար ինձ սպանում ես։ Կենթանի բաց թող ես քեզ շատ լավություն կանեմ։ Ջաղացpanն էլ լսում է, կենթանի բաց է թողնում։ Այս աղվեսը գնում է այդ երկրի թակավորի աղբանոցում ման է գալիս ման, մի ոսկի է գտնում, վազ է տալիս թակավորի մոտ։ Թակավորն ապրածքին է, ձեր կոտը տվեք։ Չախչախ թակավորը մի քիչ ոսկի ունի, չափենք, յետ կբերենք։ Չախչախ թակավորը ով է, զարմացած հարցնում է թակավորը։ Դու դեռ չես ճանաչում, պատասխանում է աղվեսը։ Չախչախը մի շատ հարուստ թակավոր է։ Ես էլ նրա վեզիրն եմ։ Կոտը տուր տանենք ոսկին չափենք, հետո կճանաչես։ Կոտը առնում է տանում աղբանոցում գտած ոսկին ամրացնում կոտի ճեղքում, իրիկունը յետ բերում տալիս։ Ով ասում է, զորով չափեցինք, Միթե ճշմարիտ սրանք կոտով ոսկե են չափել, մտածում է թակավորը։ Կոտը թափ է տալիս, զրնգալեն մի ոսկի է վերընկում։ Մյուս օրը աղվեսի ետ է գալիս, թե չախչախ թակավորը մի քիչ ակն ու մարգարիտ ունի, ձեր կոտը տվեք, չափենք կբերենք։ Կոտն առնում է տանում, մի մարգարիտ է գտնում, կողում է կոտի արանքը, էլի ետ իրիկունը ետ բերում։ Ով ասում է մեռանք միջև չափեցինք, թակավորը կոտը թափ է տալի, մարգարիտը դուրս է թռչում։ Մնում է զարմացած, թե չախչախ թակավորն ինչքան հարուստ պետք է լինի, որ ոսկին ակն ու մարգարիտը կոտով է չափում։ Անց է գնում մի քանի օր։ Մի օր էլ այս աղվեսը գալիս է թակավորի մոտ խնամախոս, թե չախ-չախ թակավորը պետք է ամուսնանա, քու աղջիկն ուզում է թակավորն ուրախանում, աշխարհքով մին է լինում։ Դե գնացեք, ասում է, շուտ արեք հարսանիքի պատրաստություն տեսեք։ Թակավորի պալատում իրար են անցնում, հարսանիքի պատրաստություն են տեսնում, իսկ աղվեսը ջղացն է վազում։ Վազում է ջղացpanին աչքալուս տալի, թե հապա թակավորի աղջիկը քեզ համար ուզել եմ։ Պատրաստ կաց, որ գնանք հարսանին կանենք։ Վայ քուտունը քանդվի, այ աղվես, էդ ինչ ես արել, ասում է վախեցած ջղացpանը։ Ես ով թակավորի աղջիկով։ Ոչ ապրուստ ունեմ, ոչ տուն ու տեղ, ոչ մի ձերքշոր։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Դու մի վախենա, ես ամեն բան կանեմ, հանգստացնում է Ավեսը ու ետ վազում թակավորի մոտ։ Վազելով ընկնում է պալատը։ Հայ-հայ, չախչախ թակավորը մեծ գանգեսով գալիս է, որ պսակվի։ Ճամփին ճշնամին զորքերը հանկարծ վրա տվին, մարդկանց կոտորեցին, ամեն բան տարան։ Ինքը ազատվեց փախավ։ Ձորում մի ջաղած կա, եկել է մեջը մտել։ Ինձ ուղարկեց, որ գամ իմացանեմ, շորտանեմ, գա պսակվի շուտով գնա իր ճշնամիներից վրաժն առնի։ Թակավորը իսկույն ամեն բան պատրաստում է, տալիս աղվեսին հետ ներշած ձիավորներ է դնում, որ պատվով ու փառքով իր փեսին պալատ բերեն։ Գալիս են հանդեսով ջաղացի դրանը կանգնում, ջաղացպանի քուրքը հանում, թակավորի շորերը հագցնում, նստեցնում են նժույգ ձիուն։ Շրջապատված մեծամեծերով արջևից ձիավորներ, յետևից ձիավորներ էսպես հանդեսով բերում են թակավորի պալատը։ Իր օրում պալատ չտեսած ջաղացպան շշկլված բերանը բաց մինչ 4 կողմն է նայում, մինհակի շորերին է նայում, խլշկոտում ու զարմանում։ Էս ինչու չտեսի նման դեսու դեր է նայում, աղվես աղբեր հարցնում է թակավորը։ Կարծես տուն չլինի տեսած, շոր չլինի լինի հակած։ Չէ, դրանից չի, պատասխանում է աղվեսը։ Նայում է ու համեմատում իր ունեցածի հետ, թե իր ունեցածը որտեղ, էս որտեղ։ Նստում են ճաշի, տեսակ, տես այդ կերակուրներ են բերում։ Ջաղացպանը չի իմանում, որին ձեռք տա կամ ինչպես ուտի։ Ինչու չի ուտում աղվես ախպեր, հարցնում է թակավորը։ Գալու ժամանակ ճամփին որ կողոպտվեցին, նրա համար միտք է անում։ Չեք կարող երևակայել Տեր թակավոր թե ինչքան բան տարան եւ վերջապես ինչ անպատվություն էր այդ մեր թակավորի համար ինչպես հացուտի պատասխանում է աղվեսը հառաչանքով Բան չկա, Դարդմյանի, սիրելի փեսա, աշխարհք է, այդպես էլ կպատահի, խնդրում է թակավորը։ Այժմ հարսանիք է, ուրախանանք, քեֆ անենք։ Ու քեֆ են անում, ուտում, խմում, ածում, բարգալի 7 նոր, 7 գիշեր հարսանիքանում։ Աղվեսն էլ դառնում է քավոր։ Հարսանիքից հետո թակավորը իր աղջիկանը մեզ բաժինն է տալիս ու հանդեսով ճամփադնում չախչախ թակավորի հետ։ Գեցեք, ես առաջ գնամ տունը պատրաստեմ, դուք իմ հետևից եկեք, ասում է քավոր աղվեսը ու վաստալի։ Վազ է տալի, վազ տեսնում է մի դաշտում մեծ նախիր է արածում։ Էսում նախիրն է, ասում են, շահ Մարինը, Պահ, Շահմարի անունն էլ չտակ, որ թակավորը նրա վրա բարկացել է։ Զորքով իմ ետևից գալիս է։ Ով նրա անունը տվավ, գլուխը կտրել կտա։ Որ հարցին թե ումն է, ասեք չախչախ թակավորինը, թե չէ, վայն եկել է ձեզ տարել։ Վազ է տալի վազ, տեսնում է ոչխարի հոտը սարերը բռնել են։ Էս ումն է, Շահմարինը։ Հովիվներն էլ նույնն են ասում։ Վազ է տալի վազ, տեսնում է ընդարձակ արտեր, հնձվորները միջին հնձում են։ Էս ում արտերն է, Շահմարինը։ Հնձվորներին էլ նույնն է պատվիրում։ Վազ է տալի վազ տեսնում է անվերջ խոթարքներ։ Էսումն է շահմարինը։ Խոթարողներին էլ է նույնը ասում։ Հասնում է շահմարի պալատին։ Շահմար, աշահմար, գոռում է հերվից վազելով։ Քու տունը չքանդվի, միամիտ նստել ես, թակավորը քեզ վրա բարկացել է։ Մեծ զորքով գալիս է, որ քեզ սպանի։ Տունը տեղդ քանդի, տակն ու վրա անի։ Ունեցած չունեցածը դել թակավորական գրի։ Մի անգամ քեզ մոտ մի վառիկ եմ կերել, այն աղոհացը չեմ մոռացել։ Վազեցի եկա որ քեզ իմացնեմ։ Շուտ արա գլխի ճարը տեսքանի չի եկել։ Ինչ անեմ, ուր գնամ, հարցնում է սարսափած շահմարը ու տեսնում է, որ ճշմարիտ հերվից փոշի բարձրացնելով գալիս է թակավորը։ Փախի, շուտով դինստի ու փախի, այս երկրից կորի, էլի այդ չնայես։ Շահմարը իսկույն նստում է իր լավ դին ու փախչում այդ երկրից։ աղվեսի ետևից գալիս են հարսանքավորները, գալիս են զուրնով, թմբուկով, երկով, զորքով հրացան արձակելով ու աղմուկով։ Գալիս են չախչախթակավորն ու իր կինը ոսկեզոց կարգի մեջ։ Նրանց արջևից ու ետևից անհամար ձիավորներ։ Հասնում են մի դաշտի, տեսնում են մեծ նախիր է արածում։ Էսում նախիրն է հարցնում են ձիավորները։ Չախչախթակավորինը պատասխանում են նախրապանները։ Անց են գնում, հասնում են սարերին, տեսնում են ոչխարի սպիտակ հոտը սարերը բռնել է։ Էս ումն է հարցնում են ձիավորները։ Չախչախ թակավորինը պատասխանում են հովիվները։ Անց են գնում, հասնում են ընդարձակ արտերի։ Էս ում արտերն են, չախչախ թակավորինը, հասնում են խոթարքների։ Էս ումն է, չախչախ թակավորինը։ Ամենքը մնացել են զարմացած։ Չախչախ թակավորն ինքն էլ քիչ է մնում խելքը թրծնի։ Այսպեսով աղվեսի ետևից գալիս են հասնում շահմարի պալատներին։ Թագավոր աղվեսն ենտեղ արդեն տեր է դարել կարգադրությունների անում, ընդունում են խնամիներին ու նորից սկսում են քեֆը։ 7 օր, 7 գիշեր էլ այստեղ են քեֆ անում ու խնամիները վերադառնում են իրենց տեղը։ Չախչախ թագավորը իր կինն ու քավոր աղվեսը ապրում են շահմարի պալատներում, իսկ թագավորից փախած շահմարը ոչ էլ դեռ գնում է։ Ավարտվեց մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկ Բաբայան։ Կհանդիպենք մեկ ամիս հետո։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։